Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում օրերս Արցախում էին հաղթենք դիաբետը միասին հիմնադրամի ներկայացուցիչները տնորեն Խանդուտ Հովանեսյանի գլխավորությամբ։ Շաքարային դիաբետն աշխարհում ամենատարածված հիվանդությունների շարքում է։ Ամեն տարի դիաբետով հիվանդ մարդկաստիվն աճում է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով հիվանդների թիվը 34 տարում աճել է 4 անգամ։ Շատ կարևոր է դիաբետը վաղ փուլում բացահայտելը։ Հիվանդության նկատմամբ ճիշտ հսկողություն սահմանելու համար։ Օրերս Արցախում էին հաղթենք դիաբետը միասին հիմնադրամի ներկայացուցիչները տնորեն Խանդուտ Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Նրանք եղան Արևիկ մանկական բուժմիավորում փակ բաժնետիրական ընկերությունում։ Որն էր այցի նպատակը եւ ինչու նրանք որոշեցին հանդիպել Արևիկ մանկական բուժմիավորումում գրանցված 20 շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների հետ։ Ամեն տարի մենք նշում ենք նոյեմբերի 14-ը դիաբետի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Այս տարի որոշել ենք միջոցառումը նշել Արցախում։ Միջոցառման նպատակն է հասարակությանը իրազեկել դիաբետի մասին, մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ դիաբետի ժամանակին հայտնաբերումը հնարավորություն է տալիս խուսափել դիաբետի բարդություններից։ Այսօր երեխաներին ենք հրավիրել, որ մեզ օգնեն օրը նշել, այսպես ասած։ Նրանք ավիճով ներկելու են հիվանդանոցի բակի տարածքը։ Վերջում ենք բաց ենք թողնելու երկնագույնը խորհրդանշող փուչիկներ։ Երկնագույնը ինչ է խորհրդանշում՝ միավորում, խաղաղություն, այսինքն պոզիտիվի օղակն է ինքը, որը միջազգային նշան է նվիրված հեսիապետի օրվան, նոյեմբերի 14-ին։ Աշխարհում 542 միլիոն մարդ ունի շաքարային դիաբետ, որի 85%-ը վերաբերվում է երկրորդ տիպին, առաջին տիպը ավելի քիչ է, քան երկրորդ տիպը, եւ իրականում ավետալիաչը կապված է երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի հետ։ Իսկ դրա հայտնաբերման համար ուղակի պետք է յուրաքանչյուրին տարին 1 անգամ այրան մեջ ստուգել շաքարի մակարդակը։ Այդ տարակայում հնարավոր է ժամանակին իմանալ ինֆորմացիան եւ համապատասխան բուժումով տեղորայքով մնացած բարդություններից խուսափել կունենք ծրագիր առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, այս պահին իրականացնում ենք ծրագիրը վերահսկիլ դիաբետը ապրիլ լիարժեք կյանքով։ Արցախը դեղորայքային մասով է միայն ներգրավված ծրագրի մեջ, Դեղորայքը, այսինքն անալոգ ինսուլիներ ենք տրամադրում մինչև 23 տարեկան առաջին տիպի շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաներին եւ պատանիներին։ Շահառուները Հայաստանի տարածքում օգտվում են նաեւ գրիչ ներարկիչներից, օգտվում են դիաբետի դպրոցից, գլիկոլիզացված հեմոգլոբինի անալիզներից են անվճար օգտվում, դա ինչ ցուցանիշ է, որը ցույց է տալի երամսյակում միջինացված թիվը շաքարը այրան մեջ ինչքան է լինում։ Իհարկե դա ընդհանուր ցուցանիշ է, որը ասում է դիաբետը կոմպենսացված է, թե ոչ։ Մենք հույս ունենք աշխատանքներ տարվում է, որ Արցախ ծրագրի մնացած շարունակություններ կներգրավի։ Այս պահին ինչքան հնարավոր է փոքր թեկուս քայլերով մենք փորձում ենք նաև Արցախը ներգրավել հնարավորինս միջոցառումներին։ Հիվանդությունը առաջին տիպը մինչև 40 տարեկանին է բնորոշ, երկրորդ տիպը բնականաբար 40-ից բարձր, որոշ դեպքերի իհարկե բացառություն շեղումներ լինում են։ Այս պահին մեր ծրագրի շրջանակում մենք ունենք 25 շահառու Արցախի տարածքում։ Հայաստանում բնականաբար ինքը ավելի շատ է, մոտ 850-860 անցել ենք արդեն թիվը, ընդ որում տարեկան մոտ 9% աճ նկատվում է արդեն։ Բժշկի պրոֆեսիոնալիզմը բավարար չէ հիվանդ երեխաներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի բժիշկը լինի մանկաբույժ, որը թույլ կտա կապ հաստատել բժշկի եւ փոքրիկ այցելումների միջև։ Բժիշկը պետք է վստահ լինի, որ հիվանդը լիովին հասկացել է այդ հիվանդությանը վերաբերող դետալները։ Հաղթենք դիաբետը միասին հիմնադրամի տնօրեն Խանդուտ Հովանիսյանի խոսքով իրենց նպատակն է կենտրոնացնել պայքարը այս հիվանդության դեմ, մասնավորապես հանրության ուշադրությունը հրավիրել խնդրի խնդրին, նպաստել դիաբետի վախ հայտնաբերմանը եւ տալ հանրամատչելի հմտություններ խուսափելու դիաբետի հետագա բարդություններից։ Մեր հիմնադրամը արդեն 7-րդ տարին է գործում է, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, այս պահին առողջապահության նախարարության հետ իրականացնում ենք վերահսկի դիաբետը ապրիլ լիարժի կյանքով ծրագիրը։ Հետագայում ինքը դեռ հույս ունենք ավելի կծավալվի շարունակական կլինի ծրագիրը։ Շաքարային դիաբետի բուժումը դա համարվում է ինսուլինաթերապիան։ Այս պահին մեր շահառուները, ծրագրի մեջ ներգրաված շահառուները բոլորը ստանում են լավագույն ինսուլինները, անալոգ ինսուլինները, դրանք մարդկային ինսուլիններ են, որոնք ինչ որ չափով ջրերով ու քիմիական փոփոխություններով ինքը մաքսիմալ մոտեցրել են մարդկային ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքին, թե ոնց է մարդկային ենթաստամոքսային գեղձը առողջ պայմաններում աշխատում։ Դա անալոգ ինսուլիններն են, որը երևի համաշխարհային շուկայում առաջին ու վերջին ձեռքբերումն է, որից հնարավորություն են օգտվել մեր մինչև 23 տարեկան շահառուն։ Սխալ կարծրատիպեր շատ կան շաքարային դիաբետի հետ կապված։ Իրականում առանց ինսուլինի հնարավոր չի ապրել առաջին տիպի բարակայում, այսինքն դա բացառիկ եւ միակ միջոցն է, Իսկ ինսուլինի քանակի շատ ու քիչ չի լինում, այսինքն ինքը հորմոն է, որը օրգանիզմի արտադրվող հորմոնն է, դրա համար շատ ու քիչ չկա։ Ինքը ինչքան պահանջում է օրգանիզմը, ինչքանով ինքը շաքարի մակարդակը իր մեջ, այդքան էլ անհրաժեշտ է ներարկել։ Ինսուլինի ճիշտ ներարկումն է հնարավորություն տալիս առողջ ապրել։ Այսինքն ամբողջ նպատակը մեր, որ շաքարային դիաբետ ունեցող յուրաքանչյուր մարդու կյանքի որակը միշտ լինի լավ, ավելի բարձրանա։ Եթե իրական ճիշտ կոմպենսացիայի դեպքում ոչ մի խնդիր, ոչ մի տարբերակում չկա շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանցից։ Երկրորդ տիպի պարագայում ախտանշանները բավականին թույլ են արտահայտված, հիմնականում հակվածությունն է երկրորդ տիպի գերմարթիկ։ Իսկ առաջին տիպի ժամանակ ախտանշանները բավականին սուր են արտահայտված, ընդ որում ինչքան թիվը բարձր է լինում այրան մեջ գլյուկոզայի թիվը բարձր է լինում, այդքան ախտանշանները իրենք սուր են։ Դա լինում է բերանի չորություն, հաճախամիզություն, քաշի նվազում, քնկոտություն, ախորժակի բարձրացում, այսինքն այդ բոլոր սիմպտոմները ինչքան սկսում են ագրեսիվ արտահայտվել, այդքան նշանակում դիմում է այդ անմիջակարը բարձր է հրատապ պետք է դիմել բժշկի ուղակի հաստատվի ստացնեն ինսուլինա թերապիա բուժում չկա բայց անկեղծ այսօր ինսուլինի ներարկումը գրեթե ես կասեմ բուժում է ուղակի ֆունկցիա որը օրգանիզմը չի անում մենք մեխանիկորեն դրսից ենք անում իսկ մենք մեր ծրագրի շրջանակում դպրոցում ապահովում ենք դիաբետի մասին տարական գիտելիքը իսկ այդ տարական գիտելիքի ինֆորմացիայի տիրապետելը արդեն մեզ օգնում է որ մնացած հարցերում ավելի ճկուն լինել եւ ազատ Արևիկ բանկական առողջության կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Շողեր Գրիգորյանի խոսքով Այս պահին Արցախում ունենք 20 երեխա շաքարային դիաբետով, բոլորն են ստանում են ինսուլինոթերապիա։ Ինսուլինները տրամադրվում է անվճար 100%-ով։ Երեխաները հսկողության տակ են, շփումը ընդհատ բժիշկ ծնող երեխա կապը պահպանվում է, բոլորն է բավարար վիճակում են որ դեպքում կարող են շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաները ինսուլին դեղամիջոցը օգտագործել։ Առաջին ժամանակ ենթաստամոքսային կեղծը ընդհանրապես ինսուլին չի արտադրում, երկրորդի ժամանակ մասնակիորեն արտադրում է։ Ցավոք շաքարային դիաբետը վերջնական բուժում չունի։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել բժշկի խորհուրդներին, իսկ հիվանդ երեխաների ծնողները պետք է միշտ զգոն լինեն եւ թույլ չտան, որպեսզի իրենց երեխաների մոտ բարթանա այդ հիվանդությունը։ Բարեկամներ շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ինչու է առաջանում օստեոխոնդրոզ։ Վզային հատվածում ողնաշարի ելուսների միջով անցնում է ողնաշարային զարգերակը, որը սնում է գլխուղեղը։ Օստեոխոնդրոզի դեպքում այդ հատվածում վատանում է արյան շրջանառությունը, առաջանում են գլխացավեր եւ հոգնածություն։ Երբ ցեղվում են ողնուղեղի արմատները, զգացվում են ցավեր վզի, թիակների, կրսկավանդակի հատվածներում, որոնք հաճախ շփոթում են սրտի հիվանդությունների հետ։ Շատ հաճախ նրանք ոչ թե սրտի, այլ ողնաշարի խանգարումների ախտանշաններին։ Ճիշտ ախտորոշում կկատարի բժիշկը։ Գոտկատեղի ցավերը ախտանշում են գոտկատեղային հատվածի օստեոխոնդրոզ Այդ ցավերը լինում են տարբեր բնույթի, նվացող, առաջանում են նույն դիրքով երկար նստելուց կամ քնելուց հետո, սուրճակող, առաջանում են անհարմար դիրքից եւ թույլ չեն տալիս ուղվել կամ դիրքը փոխել։ Բոլոր ցավերը կապված են գոտկատեղի ներթերի վնասվելուց եւ այդ հատվածի մկանների այտուցվելուց եւ գրգռումից։ Օստեոխոնդրոզի մյուս դրսևորումը իշիասն է, իշիասի ախտանշանն է սուր ուժեղ ցավ, որը սկսվում է նստատեղից եւ տարածվում կոնքային մասով դեպի ծնկի ետևի մասի փոսիկները։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։